بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الإيمان Islamski davetski servis online studio din www.studio-din.com predstavlja فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ ćemo والمرجان početi sa فيه prvim الحق poglavljem وفيه النور فيه od dženaze, a to je poglavlje na samrti ili pred smrt stanje umirućeg, kako hoćete, uglavnom znači stanje se odnosi na čovjeka koji se nalazi na samrtnoj posteli. I ovdje se znači polako ovim poglavljem, pored nekih stvari koje, koje se vežu za rekajk, ulazimo znači polako u propise, ulazimo polako znači u propise dženaze. I sigurno da je a, jako bitno da govoriti o dženazi, kazali smo iz razloga što je ova stvar koja se odnosi na svakog čovjeka, ovaj, na njega i na njegovu porodicu, pa će doživjeti uvijek nekoga i da će mu znači to trebati u njegovom, u njegovom životu. I kako je lijepo da čovjek živi ovaj po islamskim propisima i nakon toga napusti ovaj svijet po islamskim propisima. Rođen po islamskim propisima, babom zaklao kiku, prije mu toga odabrao lijepu ženu, majku, jer sebi lijepu ženu, njemu dobro majku nakon toga mu zaklo akiku, nakon toga mu radio lijepo ime, nakon toga odgavio islamskim odgojem. I onda ti umreš i neko dođe i na tvoje džanazi napravi rusvaj. Džanaza ništa ni sa čim, daleko od sunneta. Da li je taj čovjek zadovoljen s otim? Ja cijeli život gledao da ne napravim prijestup nikakav a, ovaj, u dinu i u vjeri i nakon toga kad me ljudi ukopaju u kabur, kad se opraštam svojim dunjalkom, kad želim i taj zadnji znači čin koji je vezan za dunjalku da imam nagradu od njega, onda mi neko dođe, znači, i učini mi na dženazi ono što nije od sunneta, sigurno to je zijeti mejta, kao što ga je zijeti plač njegovi ovaj, rodbine za njim, znači, odnosno, bolje kazati, naricanja, jer plač sam posebni šalotela da nije zabranjen, nego zabranjeno je naricanje a, i ono, znači, ovaj, pagansko, znači, ono, oplakivanje mejta, kada su bile one izdajmene narikače, ste čuli za to? Izdajme se narikače koje posebno dođu i koje a, rasplaču ovaj sve što je ispred njih. Kada se vjernik nađe na samrtnoj posteli, treba biti zadovoljan Allahovom želšanom odredbom i treba biti strpljiv. Treba biti strpljiv. Ne smije dozvoliti šeitanu da ga tada prevari. Jer to je moment kada šeitan želi da ga prevari. Tada mu je najbitnije, tada mu je bitnije nego sve ono prije života. Tada šeitan bi platio svim što ima i svim što posjeduje i tečnim zlatom i platio da čovjeka tada odvede s pravog puta. Jer mu je tada najbitnije, nakon toga više nema popravnog ispita. To je august. Kada dođe čovjek, nakon toga više ne može nikuda, jer tu je jednostavno, ako tu padne, znači pao je za uvijek. Ima predaja koju Ibn Kesir spomnio u svome tefsiru. Sjećam se predaje ovako, spomenuću značenju, bar da je jedan čovjek bio pobožan, pa mu je došla jedna žena koja je bila ovaj pokvarena, pa je pozivala ga da učini sa njom ono što je Allah te barek od Allah zabranio, pa je odbije, odbije, dok nije šeitan učinio svoje, nagovorio ga, pa je učinio. Kad je to učinio, kaže, e sad kaže, ona ima braću. A ti si to uradio. I braća, kad saznaju, ubićete, nema ti izgleda. Nego, hajde, kaže, ubije i zakopaje ubije i zakopa i sve u redu nakon toga. Pa je uzeo, ubio i zakopo je. Vidite kako šeit... Oljate tebi ohotovati šeipan. I nemojte slijediti šeitanove stope. Jer on tebe vuče stopu po stopu dok te navuče na talak led i onda ti sam propadneš. Pa kaže, ubije, pa je ubio. Pa je nakon toga šeitan otišao jedno veče jednom jednom bratu snu i kaže taj, taj pobožnjak je tako uradio svojom ovom sestrom. Učinio za nju nemoral, ona je zatrudnjela Znači, nakon toga kad rodi dijete koje je rodio, pa ćete ga vi tražiti, pa je ubio i zakupo na tom i tom mjestu. I onda je kod drugog, isto mu kaže u snu. I kad su došli na sabahu, kaže ovaj jedan, ja sam ustio tako i tako. Kaže ovaj drugi, kaže, Allah, ja sam ustio i si sad. Hajmo naći pobožnjaka. Našli ga, kažu, ideš sada sa nama, kaže, da te, da, da te, osjeti, da te ubijemo, da osjeti u našu sestu to što su radio. Pa ga poveli. I doveli ga, na mjesto gdje će ga kazniti, gdje će ga ubiti. Pa mu kaže šeitan, kada ga se dobro, pa kaže mu šeitan, dođe mu i kaže, ja sam te, kaže, navio na ovo. Ja sam te, kaže, uvalio ovo. Niko ti ne može pomoći do, osim ja. Ja sam jedini koji te mogu izvući iz ovoga. Hoćeš da te izvučem? Kaže, hoću, šta će sada? Gotovo je. Kaže, hoću izvuce me. Kaže, učini mi, kaže, seždu i kaže, spašem se. Kaže, ja ti spasti, neće ti, kaže, ubiti. I on mu učini seždu i ovi, ovi gubi. Pa je zadnja stvar koju je učinio od svoga života i od svojih dobrih dijela, šta? Dobrih dijela, jel? Je šeitan u sečta. Jer kako je? Šeitan njega nije vukao samo, ovaj, šeitan ne bi bio zadovoljan da se on pokajao, učinio ne morali jeste to grijeh i tako dalje, no međutim, nakon toga se pokajao, više Allah htjela da će Allah ono prosta koji iskreno te oba. No međutim, on kaže, učini seždu, sad mi trebaš kufur, sad hoću od tebe nevjerstvo, sad to učini i da, da sam ja onda miram nakon toga. Da ja ti ošao, a ja rahat. Pa je učinio, pa je nakon toga završio kako je završio. Znači, nemojte slediti šeitanove stope. Jer šeitan nikad čovjeka ne poziva, haj učini kufur. Budi nevjernik. Nego, kazali smo, vodi ga, ide preko veli, ma, novotarija, veliki grijeh, ostavljanje do, dobrih dijela, činjenje onoga što je, što, je, što je manje vrijedno od onoga što je... A, znači, zabavljanje, da se čovjek zabavi sa, sa muba stvarima više nego što treba. Jedi, sjedi, jedi, pi, ovaj, slušaj lahijev, cijeli dan sjedi, samo nek vrte tamo nek se mota nešto, ovaj, nema nikakve koriste od toga. Čini nešto od čega nemaš nekakve koriste. Pa zabavi se mu, u ba stvarima da bi ostavi ono što ti je naređeno i tako i tako dalje. Pa vidimo znači da, su, da je opasno slijediti šeitanove stope. Ovaj, jer to vodi čovjeka u propast. Džabir prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ne umirite osim sa lijepim mišljenjem o Allahu. Subhanallah. Ne umirite osim sa lijepim mišljenjem o Allahu. Kako je ovo, kako je veličanstven hadis, kako je velik hadis. Čovjek umire, a ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, te barak je otak. I dođeš, pred Allah Đelšana sudnji dan, a ti imaš lijepo mišljenje o Allahu Đelšana. Neće uzvišeni Allah što takvog čovjeka kaže imati inša Allah. Jer se navodi u predajama da će Allah žanu kazati da bace jednog roba njegov u džahennem, pa će ga povesti, pa će kazati, gospodar moj, kaže, ja nisam imao tako mišljenje o tebi. Vidite ovo, braći. Kaže, ja nisam imao tako mišljenje o tebi. Pa kaže, a kako si ti to mišljenje o meni? Kaže, ja sam imao mišljenje, kaže, da će, imao sam, kaže, tako mišljenje da ćeš ti mene uprostiti, kaže, da ćeš mi, da ćeš mi u džahennem. Kaže, vidite moga roba u džahennem. Samo zato što imao lijepo mišljenje, naravno, ovo lijepo mišljenje, smatam da shvatate kako to ide i kojim putem. Ne znači to lijepo mišljenje, noga preko noge, ruka pod glavu, ništa ne radi, ne klanja, ne posti, zekatna obolj, nema dobročinstva, nema ništa, hoće u dženet. Nema tako. Znači, radio je čovjek dobra dijela, ali ima prestupa, kao i svaki čovjek. Pa kaže, nadao sam se gospoda moj da ćeš ti to meno prosti, kaže, imao lijepo mišljenje o svome gospodaru, pa mu je uzvišenje Allah te barake o tela oprostio. Enes ibn Mali kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao govorimo znači o prvoj tačci a to je strpljivost na samrtnoj posteli. Strpljivost na samrtnoj posteli, čovjek se treba strpiti na samrtnoj posteli jer je to kažemo jako bitan trenutak kada šejtan nastoji da odvoji čovjeka i da mu i da mu ovaj e, i da e, mu učini ovaj čovjek pokornost i dijelo koje će ga koje će po njega izazvati znači lošu konačnicu. Anas ibn Malik prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao Ušao u stvari kod jednog dječaka koji je bio na samrtovoj posteli pa mu rekao, kaže, kako se osjećaš ovim momentima sada? Pa je rekao, tako mi Allaha, o Allahu poslaniče, nadam se oprostu gospodara i strahujem zbog počinjenih grija. Ovo je šta? Tako je, nada i strah, ono što spominjam. Pogledajte sad šta biva sakuplo se kod roba nada i strah. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme kada se spoje ove dvije stvari kod roba nada i strah dok je na samrtnoj posteli Allah će mu dati ono čemu se nada i sačuvat će ga od onoga od čega strah. Subhanallah. I zaista, braćo, to je to odgovara milosti naše gospodara Tebara Kjota. Milost. Ko, a, pa čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli voliš naravno uz djela koja se činio, ja sa stvar, ne može biti da čovjek voli ovaj a, a voli poslanika sa ostalim, a kad hoće nešto dokaže na ovdje riječi nekog filozofa ovaj koji je skrenuo s pravog puta, da ga riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, alejhi ve sellem. Pa dokaz ne kaže kaže Ibn Sina, nego kaže kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa dokaziva riječima Allaha te bareke u tala riječima poslanika. Pa onaj ko voli Allaha Đelešanu i poslanika, on će biti na sudnjem danu sa njima, ako Bog da, u džendetu. On će biti sa njima u džendetu, inša Allah. Mislim na poslanika, sa osam i ashabi. Ovaj hadis bileži, koga smo spomenuli, imam Tirmizi, i drugi. Neki ga smatraju dobrim, ali su neki pravnici pregovorili ovome hadisu. Neki su pravnici pregovorili vjerostojnost ovoga hadisa. U svakom slučaju, opća šerijatska pravila ukazuju na to. Ukazuju na to. Neka niko ne umire osim lijepim mišljenjem Allahu Đelšanu. Na što nam ukazuje taj hadis? Lijepo mišljenje. A lijepo je mišljenje da čovjek se a, nada Allahom oprostu i da strahuje njegove kazne. Je li lijepo mišljenje Allahu da čovjek stanu, strahuje da Allahove kazne? Je li lijepo to mišljenje Allah? Konsensus. Dobro. Jeste, znači. Jeste, to je lepo mišljenje, jer uzviše Allah šanu je milostiv, a i kaže kažnjava. Jer kad bi čovjek samo mislio, Allah će sve oprostiti, samo će oprostiti, nema kazne, nema ništa toga, to nije lepo mišljenje gospodaru. Jer fino se u Kur'anu kaže na brojnim mjestima da Allah šanu koji a, obilo nagrađuje i koji žastoko kažnjava. Pa je to znači lepo mišljenje Allahu te barake, o teanzu. <clears throat> Druga stvar, lijepo je čovjeku da obiđe bolesnika. <clears throat> Čovjeka bolesnika koji na samrtoj posteli, posebno, a bolesnika općenito da obiđe, to je sunnet po konsensusu islamskih učenjaka. Po konsensusu islamskih učenjaka. Allaho poslanik sa ovo kaže u predaj koji prenosi je Buhurere, pravo muslimana kod drugog muslimana je pet, pet stvari ima svaki musliman kod svoga brata muslimana. Da mu odgovori na selam, da ga obiđe kada je bolestan, da prati njegovu dženazu, da mu se odazove na poziv, znači da govori na selam, da, obiđe kada je, da ga obiđe kada je bolestan, da prati njegovu dženazu, da mu se odazove na poziv i da mu kaže, jer hamuk Allah, kada ovaj kihne, a nakon što se zahvali Allahu, a se očer. Znači, kaže, kihne, kaže, alhamdulillah, ovaj mu kaže, jer hamuk Allah. Ovdje se kaže, pravo, obaveza. Obaveza muslimana prema bratu muslimanu. Subhanala, kako je poslanik sallallahu sallam nastoje da poveže vjerniška srca i, i društvo muslimana, da musliman ima obaveze prema svome bratu muslimanu i da su muslimani, onako kao što je rekao poslanik sallallahu sallam, kao jedno zdanje, kao jedna građevina, kao one, one črpići koji podupiru jedni druge. Jedan črpić ako izvedite, odma zgrada više nije znači u onome svome prvobitnom čvrstom stanju kome je bila. Da ga obiđe kada je ovaj bolestan. Da prati njegovu ženazu, da se odazove na poziv. A se odazove na poziv, ovo se misli na poziv svadbe. Na poziv svadbe. Jer je čovjek obavezan da se odazove na svadbu i se to učinu vjerojatno kod Hafiza. Da je obaveza i onaj ko se odazove da je griješan. Jer je poslanik sa osram rekao u hadisu koga bi živa muslim. <clears throat> Ko bude pozvan pa se odazove na svadbu. Ovdje kažu islamski učenac prvenstveno se misli na svadbu jer je došlo volime, volime se spominje, to je znači svadbena proslava, dok druge kažu za druge je sunnet. Ali za svadbe je obaveza i čovjek pozva, neće da se odazove, onda je to šta? Grijeh, neposlušnost. Dakle, da su Allahe u Rasule, nepokoran je Allah i poslaniku. Stvar jasna kod dana. Znači, može se odazvati, nema na toj proslavi ništa što se kosi sa šarijetom, što se ne odazoveš svome bratu? Zašto se ne raduješ kad se tvoj brat raduje? On se raduje, a ti se ne raduješ. I vi znate da je čovjek došao sa poslanikom, sallallahu sallame, kod jednog čovjeka koji je pozvao na ručak, pa se ovaj izdvojio, kaže šta je, kaže on posti, kaže priđi jedi, kaže. Brat se potrudio, pripremio hranu i ti kažeš ja posti. Aman, jale bi dobročinstvo. On je tebe pozvao da te ugosti kao brata muslimana, zato što te voli u ime Allaha, i ti sad kažeš ja neću jesti, ja postim pa, pa mu je naredio, kaže, post, kaže, prekini post, ako hoćeš, kaže, na posti taj, na posti taj dan. Izišli smo iz okvira onoga o čemu govorimo, međutim, hoćemo kazati kako je, znači, da muslimani imaju međusobne obaveze među sobom, jedni, znači, prema, prema drugim. Elbera ibn Azim kaže, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem naredio nam je sedam stvari. I između ostalog, naredio nam je obilazak poslani, uh, bolesnika. Naredio nam je sedam stvari, između ostalog, da obiđemo bolesnika. Ovi hadisi su nalaze kod Buhari i kod muslima. Znači, vjerodostojni su o sve vremenu. Ebu Musa Lešari kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao nahranite gladne, posjetite bolesne i oslobodite zarobljene. Pogledajte milosti. Subhanallah. Ovi, ovaj hadis, ovaj hadis, o, na njemu mogu ljudi graditi ovaj društva danas. Nahradite gladne, posjetite bolesne, posjetite bolesne, ovo treba ministarstvo zdravlja da ima na umu, da se bolesnik, jer kažu da posjeta bolesnika i te kako utiče na njegovo ozdravljenje s psihičke strane, kada ga čovjek posjeti, kada ga ohrabri, kao brat musliman mu dođe i tako dalje. To zna svako onaj koji je bio našto ako je bio iskušan sa težom bolešću i tako dalje, kada mu neko dođe. Zašto? Zašto bolesnik kada noć dolazi i zašto njegove muke bi teže? A to što ste sam. Po danu uvijek neko prolazi i dolazi i čuje zvukove. Kad noćna tama padne, sve se smiri, a on ne može spavati, bolovi se pojačavaju i zbog toga baš osjeti te muke i te gobe osjeti u noćnem periodu više nego, a to zato kaže poslanik da ovdje se bolesnik. Pa je znači, pa je sigurno znači obilazak bolesnika a, koristan za kako za onoga koji obilazi tako i za onoga koji je a, koji se koji je obilažen je. U jednom hadisu Ali radijallahu ta'ala on kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ovi hadise možete kažete Alija stavite tačka pe, poslanik sa i pišete. I onda nakon toga kada su sve prepisivate u svesku lijepo, onda znate da je Alija prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i tako dalje, da bi se moglo znači stići ovaj se moglo stići prepis. Kaže kada neko obiđe bolesnika, pogledajte ovoga hadisa subhanallahu. Poslušajte ga pa ćemo ga onda pa ga onda pišete. Kaže kada neko obiđe bolesnika u predvečerje, sa njim iziđe 70.000 meleka iziđe predvečer i onda obiđe svoga brata muslimana, sa njim izlazi 70.000 meleka, tražeći za njega oprost sve do zore. 70.000 meleka koji uđu u jedan dan u Beytul Mamur, svi došli tebi, Allahu robe, da traže oprost. Svi se zauzimaju kod Allah, žele da tebi traže oprosta. I imaće poseban vrt u džennetu. Ako iziđe da ga posjeti ujutro, izlazi sa njim 70.000 meleka i tražemo oprosta sve do noći, imaće poseban vrt u džennetu. Kakva je to ona? Pogledajte kako čovjek može jedno sitno djelo da brat u bolnici. Brat se razbolio. Naravno, bolesnik se ne obilazi da se sjede one, one zijareti dugački po nekoliko sahata za čovjek otežava i tako dalje. Ali brat u bolnici razbolio se i ti odeš kratko da ga posjetiš. Ili ga nazoveš ako ništa telefonom da samo upitaš minutu kako je i tako dalje. To na čovjeka ponu. A na sudnjem danu ti imaš nagradu 70.000 meleka tem čelom dobu. Allah će, inša Allah, uslušati me, dovu jednog meleka. A što mislite ono od ovih 70.000 meleka koji se čini? A ovo je sve u cilju jačanja odnosa među ljudima. Ništa drugo. U cilju jačanja i ljubavi među muzima. Ti znaš koliku nagradu teba Allah želobit što će ti posjeti svoga brata muslima. Hoćeš ti njega izliješ? Nećeš. Allah je taj koji liječi. Hoćeš li mu dunjaluk na kakav donijeti? Nećeš. Ali hoće se vjernička srca povezati, a to je cilj, osnovni cilj šarijata. Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kada je došao u Medinu, prva stvar što je uradio je pobratio muhadžire i ensarije i napravio džamiju. Džamija je vezana za din i za vjeru, a i dunjaluk je sav kroz din i kroz vjeru. I u džamiji se Allah žanu moli, i u džamiji se jača veza između robova i Allaha želešanu, a s druge strane je pobratio muhađire i ensarije, pa odnosi među ljudima, među ljudski odnos u tadašnjem društvu bio je šta? Dobri jaki. Imate braću muslimane s jedne strane, sve, brat, sve braća, a s druge strane imate džamiju i dobra veza sa njihovim gospodarom. I ko može tako društvo pobijediti? Kad je jedan od njih spreman da dane svoj život za svoga brata muslimana. A spreman svoj život da dane s druge strane za vjeru i za džamiju. Razumijete? Pa onda biva ta, takvo stanje, znači, a to je sve u cilju poboljšanja i jačanja međuljudskih odnosa. Jačanja, znači, međuljudskih odnosa. <clears throat> Imam Dara Kutni smatra neke ulema je ocijena ovaj hadis vjerodostojni. Neka ulema, nije sva. Imam Dara Kutni kaže to su riječi Alije. Imam Dara Kutni je imam umeta. A, Ebu Omar, Ali ibn Dara Kutni, koji umro 385. hiđarske godine, imam umeta za skrivene mahane hadisa. On je specijalista za skrivene mahane hadisa. Ovaj, Kaže, to su riječi Alije, nisu riječi poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Je li isto kada kaže nešto Alije je poslanik, sallallahu alaihi Ne može biti isto, kako će biti isto? Dobro. A što se tiče ovoga hadisa, ima li ovdje kakva specifika posebna? Ko će mi kazati? Hoće da mi pože, požete svojim riječi, Allah, riječi poslanika, sam sam riječi Alije, razlika među njima, ovo je rekao Alija, ovo je stvar gajba. Poslanik dolazi ima objava, ali... U redu. Tako može. Da, ovo se znači stvari gajba, i, ali ja sigurno ne bih po svom nahođenju govorio da nije čuo od poslanika sa osam. Sedite, če zajke nahođe. Jer je druge prilike, ništa doneće, ovo ti nešto kao hajdi. <laughs> Ali ja je rekao, čovjek iziđe ujutru, sa njim izgledi 70.000 meleka. Može li čovjek i štihad, sjedi Alija i štihad i razmišlja koliko je moglo hiljada meleka izići? Može li štihad? Ne može. Ne može nikako to. Stvar, mi možemo i štihad, ali da i štihad, da kaže ako čovjek ima mestve, pa skine mestve jedne, pa i ponovo obuče, pa nije potreb, pa da kaže ne vrijedi mes. Može to i štihad, to je i to je fik. No, međutim, ovo je stvar koja je gajba koju niko ne zna, da izvije 70.000 meleka i da ti dove i da imaš mjesto u džennetu. To su tri stvari gajba. Izlazi 70.000 meleka, to nisi vidio. Je tako? Kao što je ušao jedan ovaj. Ušao jedan učenik kod dvojice Sufija, kaže, a oni jedu. Pa kažu, haj, kaže, jedi sa nama. Kaže, ovaj učenik, kaže, ja postim danas. Kaže, haj, jedi, kaže, sa nama, kaže, imaš, kaže, nagradu posta mjesec. Ako prekineš post, jedeš sa nama, imaš nagradu kao da si mjesec postio. Kaže, neću ja postim. Kaže, priđi, kaže, i prekini post, imaš nagradu kao da si, kaže, dva mjeseca postio kaže, neću ja postim. Kaže mu Ajeka, pusti ga, kaže, on je pao u Allahovim očima, nema ništa od njega. Nije se pokorio šeho. Na Allaha Želešanu slago tri puta. Prvo kaže, posti, prekini post, imaš mjesec dana nagradu posta. Otkud to tebi? Imaš te hadis za to? Ko prekine dobrovni post, zato što mu je šejh rekao da ima nagradu mjesec dana posta. Imaš te hadis za to? Nemaš. Imaš hadis za dva mjeseca? Nemaš sigurno. I na kraju to što se rekao, on je pao u Allahovim očima. To je najveća potvora. Otkud te pravo da ti sudiš da li neko pao u Allahovim očima i nije pao u Allahovim očima. Ovaj, pa se ne može, znači, ne može se ovaj govoriti te stvari koje se ne znaju osim putem, kojim putem? Ha? Putem vahja, putem objave. E, ovdje Alija kada kaže da je Allahov poslanik, sallallahu a, a, da, da, da, Alija kaže da izvije 70 dana meleka sa njim i da ima kuću u džennetu i da oni kaže oprosta, sve ove tri stvari trebaju objavu. Ne može to kazati o sebi. A nekada je ashab spomenuo hadis kao hadis. I, na primjer, čovjek ponekad otišao da posti bolesnika. I onda kaže Alija, subhanallah, ko posti bolesnika, 70.000 meleka izlazi sa njim. I to je čovjek čuo. I kaže, Alija je to rekao. I da Alija nije spomenuo koga? Poslanik Osama. I naćete puno puta da hadis ima od Ibn Abbas u verziji riječi poslanika sa osrem, i spominje se kao riječ Ibn Abbas. Jer Ibn Abbas nije uvijek kazao, jeste govorio Allah poslanik, govori, ponekad spomene samo te riječ kao hadis, koji možda bio poznat kod većine ashaba, pa i podsjeti. Ali onaj jedan što je čuo, nije znao da je to hadis, pa ga je prenio kao riječ Ibn Abasa. No međutim, znači imamo stvari gdje ne može se ići hadi, a ovo je sigurno stvar gdje se ne može ići hadi, pa kažemo, iako su riječi Ibn Abasa, nije kao da su riječi poslanika, nije to, ali kažemo, one su u propisu dižu se do ili vežu se za poslanika sa osam, jer ne može Alija tako nešto govoriti po svojim, po svojim nahođima. Dobro. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obilazio ashabe bez obzira na vid bolesti. Pa je obišao Zejda ibn Arkama zbog bola koga je osjećao u oku malo ga oko boljelo i obišao ga je zbog toga. Obišao je, znači, zbamu zbog nagrade i da ukaže, znači, muslimanima kako treba, znači, ovaj, da se opode jedni prema drugima. Dozvoljeno je čovjeku da obiđe, a, mi govorimo, znači, o obilasku bolesnika. Dozvoljeno je čovjeku da obiđe nevjernika. Da obiđe nevjernika s ciljem pozivanja u islam. Jer je to za njega sad jako bitan trenutak. Da primi islam u tome momentu, da bude iskren, možda će možda nijednog dijela neće uraditi da valja, niti namaza jednog obaviti, a da će ući u džennet. Jer jednostavno znači prima islam neposredno pre svoju, pre svoju bolest. Uh, <clears throat> Enes Ibn Malik prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sallam ušao ušao <clears throat> kod jednog dječaka koji je bio židova, a ovaj predaje u Buharinom sahihu, da je ušao kod jednog dječaka židova koji se bio razbolio. Pa je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam sjeo pored njegove glave i rekao, kaže, primi islam primi islam. Potom dječak pogledao svoga babu. Pogledao svoga babu. Pa mu kaže, njegov otac kaže, pokori se Ebul Kasimu. Pokori se Muhammedu. Neće da kaže poslaniku. Nego pokori se Muhammedu. Pokori se Ebul Kasimu. Zna ja'rifunehu kema ja'rifune ebna'ehum. Znaju ga kao što znaju njegove svoje sinove. Kao što zna svoga sina, zna ga. Jer kad su pitali ovaj neki ashabe, koji su prije toga bili židovi, kaže, jeste li baš znali poslanika kao što znate svoje sinove? Kaže, vallahi smo ga znali bolje nego sinove. Ili ja kaže, ne znam šta je moja žena uradila. U, hoće kazati u pogledu mojeg sina. Uvijek postoji nekakva mogućnost. Jeli, ali, i da ja sumnjam, ali kaže u poslanika, nisam sumnjao nikad ni, kaže, koliko zrnog Stvar jasna kod dan, kaže, ne možeš sumnjati. Jer sve što je kod nas i čime je opisan, s tim je opisima došao. I sve što je, što je o njemu kazano, s tim je došao. Svaki hajr u njemu, a nikakvog šara u njemu. Kaže, kako da sumnjam? Jer tu su očiti dokazi jasni koje vidiš. A dijete, ovaj, ono što se je dešavalo, možda čovjek nekada nije jeli vidio. Ovo sva će ukazati na simboliku koliko znači oni bili ubijeđeni to. Pa kaže, pokori se Ebol Kasimu. Pa je primio, pa je dječak primio islamu. Kaže poslanik sa osanem, izađe na vrata i kaže se, hvala Allahu koji ga je sačuvao vatri. Hvala Allahu koji ga je sačuvao U predaj kod Ebu Jale, predaj kod Ebu Jale, stoji da je ovaj dječak umro za vrijeme, a posjeti poslanika sa osanem. Dok je još bio kod njega da je izdao, izdahnuo pa da je izašao poslanik sallallahu alaihi sallam i da je rekao hvala Allahu koji ga je sačuvao vatre. <clears throat> Imam Buhari je na osnovu ovoga hadisa naslovio pogledaju svome sahihu, kaže obilazak bolesnika mnogobožica. Obilazak bolesnika mnogobožica. Znači, to je sa ciljem ovaj pozivanje u islam. Ne sa ciljem ovaj priče koja nema koristi, nego znači s ciljem da se, jer muslimani hoće svakome dobro. I da ne muslimani znaju koliko im muslimani hoće dobro, stope bi im ljubili gdje staju. Ali on to ne znaju. Jer ti hoćeš njega da ga, spašiš, da ga spasiš vatre džahennemske. Ne onoga zbog čega će on na sudnjem danu griziti svoju ruku, kad dođe do ramena vidit će da nema ruke, da je pojao. A neće osjetiti. Od muke koja će ga spopasti. Ali on to ne zna. I da zna šta mu musliman želi i gdje musliman želi da ga dovede, stope bi ljubio, no međutim, ne znaju, a mnogi neće da znaju. Isto tako lijepo je bolesnika obići više puta <clears throat> kako je poslanik sa učinio sa Sadom i Muazom. Sa Sadom ibn Muazom i drugim ashabima. A međutim, ovdje je bitno znači da se to smatra ipak bolešću u običajnom pravu. Ne možemo kazati ako čovjeka malo zabolio zub i on popio tabletu za smirenje, kaže da to bolesnik treba ga obilaziti. Tad može imati posjet zijare, nagrod zijareta. Ali da čovjek ima, znači, bolestan je ono što smatra bolešću, običajno pravo, znači čovjek se razbolio, gripa ga dobra, spopala ili nešto drugo ima, ili otišao u bolnicu, ima nekakav lakši zahvat, hiruški i tako dalje. <clears throat> Sve je to, znači, ili općenito u bolnicu čovjek dok uđe, smatra s bolestnikom, sigurno neće u bolnicu ići, znači dok je ovaj, zdravi i tako dalje. Treća stvar je propis želja za smrću. I o tome smo nešto prethodno govorili. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da čovjek dovi da za smrt. I da priželjkuje smrt. Jer smo kazali da je život mu'mina za njega hajr i za njega dobro. Ali je rečeno, znači, ako već mora da kaže gospodaru moj, poživi me, sve dok je za mene bolji život, a usmrti me, ako je za mene smrt bolja. To je hadis kod Buhari kod muslima. Poživi me, dok je život bolji za mene. A kada dođu iskušenja i teška vremena, znači kada je smrt bolja za mene, onda me, onda me usmrti. Kaže Habab ibn Lerat, jedan ashab, da je poslanik, kaže da poslanik sa nije zabranio da molimo za smrt, kaže ja bih molio za nju. I slično spremljaju se Demna Anasa ibn Malika i drugi, i e, drugi ashaba. Znači, želja za smrću je pogrda, osim da čovjek kaže ovo što je dozvolio poslanik Salosanem u prethodno citiranom hadisu. <clears throat> Četvrta stvar, kada se čovjek nalazi na smrtoj posteli, lijepo je da izmiri obaveze prema drugima. Da ih izmiri, znači, na Dunjaluku, prije Ahireta, kada neće se moći, znači, izmirivati nego kada neće se moći izmirivati nego dobrim dijelima. Ako čovjek ne izmiri, ne izmiri znači svoje obaveze pred smrt, onda neka to učine ovi nasljednici, njegovi koji ostaju za njega. Jel da, mi obično na ženazama čujemo da se kaže, šta, jer ostao kome je dužan, Jel ostao kome je dužan da mu halalimo, da, mu, da se vrati i tako dalje. To kaže jedan od imama, čovjek umro pijan, kaže i da mu kaže Allah oprosti eventualne grije. Da mu Allah oprosti eventualne grije. Čovjek smrznuo se pije negdje u potoku. Allah bude na pomoći. Ebu Hrere prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko je zakinuo svoga brata muslimana neka mu vrati njegovo pravo prije dana kada neće koristiti metak kada će obespravljeni i dobra djela uzimati a ako, je ne, a ako ne pravi ih ne bude imao dobri djela pripisivat će mu se loša djela obespravljenog ovo ćete pripisati kasnije pošto je duh hadisa on je poznat Abdullah ibn Ammar kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko ne podmiri svoj dug na ome svijetu, podmirit će ga na sudnjem danu, kada neće biti zlatnika i srebrnjaka, već dobra i loša dijela. Ovo je, ovo je smisao u stvari hadisa u kome se navodi onaj bankrota. Čuli ste za njega, za bankrotu, koji će doći na sudnjem danu, na sudnjem danu, pa kaže poslanik Sala Selim, znate ko je bankrotirao na sudnjem danu, pa će kazati, znamo Allaho poslanić, onaj ko nema dinara i dirhema, Nema zlatnika i srebrnjaka, pa će kazati poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije, već čovjek koji dođe na sudnji dan, a ima puno namaza i zekjata i hadža, no međutim zakinuo ovoga, udario ovoga, prolio krv ovoga, učinio nepravdu ome, pa onda svako kada naplati svoj dug, onda on ne ostane, a pa ne ostane njemu ništa, već ako bude manjkalo njegovih dobrih djela da podmiri dug koga ima, onda će uzimati njegova loša djela pa će biti bačeno u vatru džehennemsku. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve je jednom klanjao dženazu čovjeku koji je ostavio neizmiren dug. <clears throat> Pa kaže Selem ibn Lekva <clears throat> da je tada rekao poslanik sallallahu alejhi ve jer je ostao dužan. Kazali su nije, pa je kanjao dženazu. Pa je donesena druga dženaza, pa je upitao istu stvar. Je li ostao kome dužan? Pa kažu, jeste. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kanjajte dženazu vašem bratu pa klanjajte ženazu vašem bratu. Šta zaključujemo iz riječi klanjajte ženazu vašem bratu? To je sigurno. Da je klanjati, ali poslaniku bilo zabranjeno. Bi bi se svi mogli smontirati jedan dobar odgovor, skupa. Ali bi ja od jednog da čujem jedan odgovor. Ti je poslanik sve svemu kazati na, na na taj grijeh, na na na. Jeste. Na I htio je ukazde grijeh i da je on dalje naš brat. Nije on tim izišao van islama, on kaže klanjajte dženazu vašem bratu. Znači on je brat muslima naš, ali kaže učinio je jednu stvar zbog koga neka ovo bude opomena i vama i njemu. Neka bude opomena i vama i njemu. Znači on je i dalje brat, no međutim on je ovaj umro pod dugom, <clears throat> umro je pod dugom, Ovo se odnosi, ali najbolje zna na dug koga je čovjek mogao vratiti, nije htio uh, ovaj, <clears throat> odugovlačio i tako dalje. Znači, poigravao se s time manetom. Sigurno da se odnosi na čovjeka koji je imao dug, pa ima iz njegovih metka da se vrati, njegovi nastavnici i tako dalje, sigurno da se odnosi na takvog, na takvog čovjeka. <clears throat> Tada je Ebu Katade rekao poslaniku sa Allaho sveme, prihvatam njegov dugo Allahov poslaniče. Pa mu je vjerovjesnik klanjao, sa Allaho sveme klanjao učinam se kada je prihvatio dug, njegov klanjao je ženazu. U jednoj predaji stoji da njegov dug iznosio dva, dva dinara. Dva dinara, dvije marke. Ne, zbog dvije marke nema ženaze. Znači, dug je velika stvar. Dug je velika stvar. I dugu imaju posebni propise u šarijatu. Propise duga u šarijatu. Iz citiranog hadisa vidimo da je dozvoljeno nekome da vrati dug za nekoga i da će to biti prihvaćeno inšalahu tjela, iako onaj koji je umro ne, zna, ne znao za to. Čovjek, na primjer, bio na smrtnoj postelji, nema ništa od imetka, nema nikoga od nasljednika da vrati dug za njega i umro. I kaže jedan od muslimana, ja ću vrati dug za njega. Inšalahu tjela da će taj dug biti primljen kod Allah Žešanu, se vraćanje tog duga da će biti primljeno i da neće čovjek biti odgovoran za to. Iako on ne znao Znači ima neke stvari koje čovjek može uraditi i bio bi prihvaćen od njega iako on ne znao. Na primjer hađ. Čovjek nije mogao obaviti hađ i nakon toga obavi njegovo dijete. A on ne zna da će obaviti, niti je ostavio i metak, niti šta, pa će inša Allah biti primjen za ovoga čovjeka. Je tako? Dok je recimo za života ne može to, za života mora tražiti dozvolu za njeg. Čovjek dođe na refat i boli na refatu i ode sa refata i ne zna da je bio na refatu i ne zna da je to bio refat. Jer mu priznat hač? Nije, nije. Ajmo. Nije, nije. Nije se nije to. Ma ima on nijet, onaj prvi nijet hađa. Ne mora on imati za svaku stvar hađu nijet. Znači sad mijenjate mišljenje. Jeste. Dobro, nije bitno. Jeste mu priznati. Ovdje nam je... On je došao, nije znao. Nije uvijek da mora znati da je to arefat i da mora i na arefatu i da mora dobiti. Tako. Bitno je da se nalazi na tome mjestu. To je dovoljno. A čovjek uđe u namaz i iđe iz namaza. I zna koji namaz, namaznik gdje je klanjao. Ništa ne zna. Nikako, nigdje je on bio prisutan, Allah zna najbolje. Nema tog namaza. Ti se ne očistio si namazo, a nema ploda, nema nagrade za taj namaz jer nisi bio prisutan. Pa ima i neke stvari gdje čovjek mora znati šta radi i kako radi, ovaj, a ima negdje da je dovoljno samo da uradi i to što uradi to je dovoljno samo, to je dovoljno samo po sebi. <clears throat> Onaj ko se prihvati duga, ne može nakon toga da, da se povuče. Čovjek na dženazi vidi da mu je komšija bio dužan, ljudi svi se okupili, njemu žao komšije, kaže ja prihvatam dug. I nakon toga kad vidi šta je rekao, gotovo jezik je, bio brži nego što je razmišljao. Ima li pravo da se povuče? Kažu islam zvučac, ne, gotovo. Kada si rekao, završeno je tad, ni, do prije toga si imao izbor. No, međutim, kada si rekao, tada si sam sebe obavezao. Kao čovjek koji, na primjer, ima zavjet. Kaže, ako moje dijete prođe na ispitu, odrešim uspjehom, ja ću zaklati ovcu, devu. Meni je čovjek došao, kaže, ja sam se, kaže, obavezao, kaže, ako se moj brat oživi, da zaklati 40 ovaca. I došao sad u džami, jedne prilike smo bili, kaže, i mali, kaže, mali, kakav, olakšati. Izmicao se. <laughs> pa ka, a imaš li mogućnost zakljuješ 40 ovaca? Kaže, imam. Imam para. Ali on jego brat se nije htio ženiti, on kaže, ako se zakolješ, kaže, ja sam Allahom zavjetujem, kaže, htio ga podstaknuti na ženitbu. Pa se sam sebe obavezao na što, ono što Allah nije obavezao. Da ti je Allah ženom kojim slučajem propisao da moraš zakljati 40 ovaca kad se brat ženi, ko su bi sebi sa glave čupo odmah. Sam si sebe opteretio, imaš li mogućnost, kaže, bojnom, pristupi nek muslimani jedu i nek se vesele. Kad ima dobro dobročinitelja, ali tako? Jel te, Allah te te barek tjela nije obavezao. Sam si sebe obavezao i sad kada je došao da ispuniš, onda hoćeš sa, trguješ sa pa nisam ja tako mislio, pa e, zanos, pa rekao si, gotovo, ti sebe obavezao. Hamas. Hamas. Zato kaže ovaj, šekul sam minuta imije, kaže a, a, zavjet u šarijetu je mekru. Jer došlo u hadisu da on da tako čine samo škrci. Ne možeš od njega izbiti dinara nikako, nego na takav način, da se on za, za, zavjetuje. I onda, to je, to je mekru. Ali kad se zavjetuješ, zavjet poštaje šta? Vađib. Vađib moraš ili haram, što kada je brat, ako ga ne ispuniš, znači. To je znači, ti nisi bio obavezan s tim. Ali kad si sam sebe opteretio, onda ti Allah još više šta? Optereti. Nemoj se opterećavati, Je li mimo svoje mogućnosti koje može? Uzmi sebi na leđa koliko možeš i nosi, nemoj tražiti da ti kupa mogu. Na leđa, na tovari i nosi koliko možeš, nemoj tražiti da ti kupa mogu. Znači, nema pravo čovjek da se vraća. Nema pravo da se povlači kada kaže, i zato je Imam Buhari naslovio cijelinu u svome sahihu, kaže, ko zajamči za dug mejta, ne može odustiti od vraćanja duga. Zajamčio si, vrati, tala bude na pomoći, imaćeš nagradu. Džabri ibn Abdillah kaže, kaže, kada je bio uoči bitke, kada je bilo uoči bitke na Uhudu, pozvao me kaže, moj babo. I ovaj je predaj kod Buhari u njegovom sahihu. Pozvao me kaže, moj babo i rekao, Abdullah ibn Amr, al-Ansari rekao, kaže, ja očekujem da će sutra biti prvi koji će biti ubijen na bedru. Ili među prvima. I kaže, sine moj, kaže, ja na ovome svijetu ne ostavljam meni ništa draže od tebe. Ti si mi, kaže, najdraže što ostavljam pazi na svoje sestre, on imao sestre, i zbog čega, zbog toga je ono ženio ženu koja je bila udovica. Pa je pitao poslanik, sam, je li djevica? Kaže, nije udovica. Pa ga pitao zbog čega? Kaže, zbog toga kaže, što ja imam, što ja imam, kaže, sestre o kojima se treba brinuti. Pa je žena koja je udovica, znači kudi kamo svjesnija, znači od djevojke koja znači se nije udavala i tako dalje, pa će bolje znači voditi brigu o njegovim sestrama. I kaže vrati moj dug. Podmiri moj dug, ga ovaj imam oporuku, znači ostavlja svom džinu, sinu Džabiru. Di Allahu ta'ala anhuma. Zato, i ta, dalje Džabir nastavlja, pa kaže, potom je stvarno dan, pa je bio, kaže, prvi šehid na uhudu. Prvi šehid na uhudu. Kaže, pa smo ga ukopali sa još jednim čovjekom u isti kabu. Kaže, pa nisam se mogao pomiriti. Ovo je kod Buhari u njegovom sahihu. Kod Buhari u njegovom sahihu. Pa sam kaže, nakon šest, nisam se mogao pomiriti s kaže, pa sam nakon šest mjeseci otišao i otkupao ga. Kaže, pa sam ga, kaže, izvadio, a on je, kaže, bio isti kao onoga dana kad smo ga ukopali. Osim, kaže, malo na uhu, kaže, što se je promijenila boja uha koja je bila do zemlje. Pala glava do uha I to je uho dotaklo zemlju, pa se je malo samo boja uha, boja se promijela, znači nije to, nije istrulo niš, nego boja se uha promijenila zbog toga što je bilo do zemlje. Pa ga je ponovo, da se ga prenijeli ponovo, pa se ga ukupali. Dobro, naš, znači sad propis nije do, dozvoli iskopavanja, znači mrtvo, kada je to dozvoljeno. Ovaj, to, je, to su posebni znači, propisi koji se tiču mrtvaca, sigurno da nećemo mi vremena da ovo što, što mi pričamo, ovo je samo onako usput kupimo šta možemo na brzinu, a propisi sigurno što tiču ovoga su kudi kamo veći dženaze, fikska djela su dženazi, po 300-400 stranica imaju ovaj napisana sa razilaženjima, argumentima i tako dalje. Međutim, nama je bito da uzmemo onaj, znači, onaj temelj ovaj, od svega toga inšalata. Peta stvar, oporuka metka na samrti. Šerijat je regulisao oporuku imetka i kako će se imetak dijeliti. I vi ćete učiti, inšalak, ja kod profesora Havza Gološa, podijeli imetka. I to je šerijat regulisao. Nema potrebe čovjek da posebno piše znači šta kome pripada. To je šerijat regulisao. I ne može čovjek napisati nekome više nego što mu pripada. Imam jednog sina koji je bolje me sluša nego drugi, pa mu prepišem dvije trećiranja, ostim jednu trećinu. Šarijat, po šarijetu, šarijetu ne ide tako. Po šarijetu ima određeno šta kome pripada. Šta kome pripada. Ako bi čovjek nepravedno prije smrti podijelio i metak, pa kaže, na primjer, čerka mi je bila dobra i bolje me je slušala, pa joj dam pola i metka, a trojica sinova dijele polovinu, takva bi oporuka bila ispravna ili neispravna? Neispravna. Neispravna. neispravna. Tako je nekad ima uslovi koji se postavili oporuke ili, u, ili šartovi koji u šarijetu nemaju nikakve, nikakvog znači, značaja jer se postoje sa općim propisima, općim propisima islama. Jedno je dozvoljeno na, da podijeli jednu trećinu imetka. Jednu trećinu može dati. Na primjer, ako ima 100.000, dozvoljeno mu je da dadne 33.000 i nešto, jeli? trećinu, a one dvije trećine mora ostaviti svojim nasljednicima, jer kaže poslanik sallallahu sallam, da ostavi svoje nasljednike bogate, bolje nego da pružaju dlanove ljudima. Jel tako da? Da prose, oni su najpriči tome i metku. I kako je dobročinstvo da ti svoje djete ostaviš da nema ovaj ništa, a da deš svoj metak nekome drugom. Pa tvoje djete najpriče za, to, za taj metak. Prenosi se da je sad i da je bio kas, da se razbolio u Mekija, vjerovjesnik sallallahu sallam, je došao na, u posjetu. Sad ga upita, šta misliš o Allahu poznaniću da poručim cijeli moj metak? Kaže, nemoj. Sad ponovno upita, a polovinu i metka? Kaže, nemoj. Kaže, a trećinu? Kaže, poslanik sa osrem, možeš trećinu, kaže, ali to je puno. Ali eto, ako već moraš, može trećina. E, sulusu, va sulusu, kesir. De trećina, ali trećina je puno, ali to je ono, znači, što može, što može proći. Kaže, bolje da ostavi svoje naslednike i mučne, nego bjedne, pa da prose o drugi. Jedan čovjek je neposredno pre svoju smrt oslobodio šest robova. Oslobodio je šest robova. A nije imao drugog imetka. To je bio jedini imetak koga je posjedovao. Pa se njegovi nasljednici požali, poželjeli, poželjeli poslaniku sallallahu alaihi vseleme zbog tog postupka, pa je rekao, zar je tako učinio? Kaže, da sam znao, ne bi mu dženazu klanjao. Znao, pa nepravedno, nepravdu čini. Allah je te barak je odala sebi nepravdu zabranio, pa je zabranio i nama. I nepravda je najgora stvar što može biti. Šehol Islam Ibn Taymije kaže, država nevjernička, koja je nevjernička, a u njoj pravda, njoj je Allah zagarantovao budućnost. Iako je nevjernička. A muslimanska država u kojoj je nepravda, njoj je Allah nije zagarantovao budućnost. Pravilo koje je zlata vrijedi. I današnji zapad i općenito svijet Da se nije digao protiv islama, Allah bi im, ja nimalo ne sujam da bi Allah zagarantovao budućnost. Samo, ali se digli protiv islama i najveći zulum ne pravi, napravili, Allah ne trpi zulum i zbog toga će kleknuti brzo, neće dugo nastaviti. Ali samo da su, da su ostali na onome čemu su bili da nisu stali u lice islamu, Allah bi im zapisao budućnost, jer zaista ko, ko, u nekim stvarima, znači kod njih ima pravde više nego kod samih, kod samih muslimana. Pa je poslanik Salosalem bacio kocku. Bacio je kocku ili klipice, kako mi to zove, kura u arapskom jeziku, jer to je na bilo koji način da se izvuče, pa je četvericu vratio, a dvojica slobodio. A dvojica su šta? Tre, trećina. Pa to može, to je na to ima pravo, a četvericu je vratio, pa se je to podijelo među nasljednicima. Nije dozvoljeno znači čovjeku da dadne jednom nasljedniku više nego što mu zaslužuje. A da time obespravi druge. Ne može. En Nu'man ibn Bešir kaže, došao je moj babo, koji se zvao Bešir Musad, došao je kod poslanika, samo sr, i rekao Allah poslaniče, kaže, posjedoči, kaže da sam ja ovome mome sinu, en Nu'manu, en Nu'manu ibn Beširu, dao hediju iz imetka. Pa kaže mu poslanik, salo sve, imaš ti, kaže, još djece. Kaže, imam. Jesi li, kaže, svima dao takve hedije? Kaže, nisam. Kaže, poslanik sa osele, kaže, onda mi se gubi sa očiju. Kaže, ja neću da se svjedočim na pravde. Pa i ti imaš, pa... No, man je tvoje dijete. Ali i ovo su tvoje djeca, zbog čega si dao jednom, a ne daš drugom? Zbog čega praviš tu razliku, nepravdu činiš i zbog čega izazivaš među njima srđbu i, i među njima ovaj neprijateljstvo? Jer ne, neminovno je to da otac kada prepiše jednom sinu i metak, a ne ostavi drugom nije se desilo, ne znam da se zapamtilo, da svi dvojica ostali dobri nakon toga. To je priroda čovjeka. Da zamrzi i onoga brata, i babu, i tako dalje. Ovaj, jeli, zbog postupka koga je učinio, onda nastaje nesuglasica među rodbinom, a mi smo vidjeli šta je Allah poslanik sa sve ulagao od truda da uspostavi odnose među muslimanima općenito. Pa šta mislite onda u odnosima među rodbinom? Zato, braćo moja, ni jedan propis u Kur'anu nije preciznije a, ovaj definisan e, finese toga propisa od kog propisa? Od nasljednog prava. E sad znate zbog čega? Hadž, zekja, namaz, dobro, ni, to je samo spomenuto općenito. Većina tih stvari se uzmeju, znači, propise uzmeju iz sunata poslanika, sa ne pojašenja. Ali nasljedno pravo se uzima sve iz kitaba, osim nekih sitnica koje se uzmeju iz sunata poslanika, sa ili prakse ashaba, Ebu Bekra i Omara i tako dalje. Dok većina tih propisa se uzme iz Kur'ana. Baš iz tog razloga koga smo prethodno spomenuli. Oporuka, ne znam, trebali bismo još, budući da prošle sence nismo, ovdje trebali smo možda još nekih 20 minuta, Hoćemo pa se strpiti ili ćemo ostaviti za kasnije? Srpit ćemo se, hajde. A šesta stvar, oporuka, oporuka za propisno obavljanje dženaze namaza. Oporuka za propisno obavljanje dženaze namaza. Ako musliman zna da neće biti opremljen po šerijatskim propisima, znači po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onda mu je obaveza da oporuči svojim naslednicima kako to da učine. Kako to da učine? Da to bude po sunnetu, znači poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da se klone svih novotarija, koje su danas, Allah bude na pomoći, preplavile, ovaj, i kada čovjek dođe na dženazu, nako iz daleka, samo da posmatra ono što vidi očima, na samoj dženazi može, možda dvadesetak novotarija lako nabrojati. Nakon da se ne napreže opće. Da ne gleda, znači, da, da, da nije, znači, cepit laka, 20 novotarija može lako spomenuti, koji je vidio. Da mislite, i ibadet u kome čovjek napravi 20 novotarija. Kak, kakav je to i ibadet? Kako će to biti? Kako da ga Allah žano primi? Hajde, kako? Allah žano objavio ovako, ti radiš ovako. Allah poslanik radi ovako, ti radiš ovako. Kako, kojim putem da bude primjeno? Pa onda sigurno znači treba povesti računa tobi da čovjek kaže ne, ja hoću da se ukopam pa sunete poslanika sa osrem i to je moja oporuka. I obično kad čovjek napravi oporuku, niko više ne govori, gotovo. On je tako oporučio, on tako hoće. I nakon toga ljudi nema hrabrosti niko da to ne ispuni. Jer ljudi koliko god da su bili, da su pokvareni, boji se kad je u pitanju mejta i hak mejta. I kad dođe neko sinu, ostao dužan, sin tamo, Allah dragi zna kakav je, šta je, ali on podmini dug za babo, napravi mevlud, on napravi tamo uh, cirku, ovaj... <laughs> Jednostavno iz razloga, bojeći se, bojeći se da, da, da ga ne stigne uh, hak tog njegovog babe. Bojeći se da ga ne stigne hak, znači iz tog razloga pa bivaju znači ovaj te stvari bivaju znači ovaj ispunjeno onako kako je to tražio čovjek koji je koji je preselio <clears throat> tako je postupala uzorita generacija ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ebu Musa Rešar je neposredno pre svoju smrt rekao, kada me ponesete, požurite <clears throat> i ne nosite sa mnom vatrenu baklju i ne, uči, i ne učinite između mene i zemlje pregradu, da bude znači tabu procirka, nego znači da bude na zemlju i ne gradite ništa na mome mezaru. Dao je, znači, osnovne smjernice kako će postupiti sa njim. A Huzeife, radijallahu anu, je rekao, kada umrem ne pozivajte nikoga, jer se plašim naricanja, a poslanik sa osrem je zabranio naricanje. Što više ljudi, lakše se rasproču, ovaj, i onda kaže da dođe do naricanja, a to je Allah, poslanik sa Allah osrem je zabranio. Amr ibn Husayn je oporučio da se njegov kabor ne izvisuje više od četiri pedlja, a Ibrahim Eleha i prenosi da je Alkame oporučio pozitišite me na la ilaha ila i požurite sa mnom u kabor. U drugoj predaji stoji da je Alkame nakon povećanih bolova tražio da neko sjedne pored njega i čini mu telkin. I čini mu telkin. Iako on zna da izgovara telkin, no međutim, hoće da upotpuni šta? Sunet poslanika sa osnovim. Sunet da to neko čini, pa hoće, hajde o tome koji čini i samom sebi. I mi ćemo, kad budemo govorili uz Allahu, te barak na pomoć, o dženazi namazu, vidjeti kako su ashabi radili, da sada ne bi, tamo ćemo, kada budemo govorili o samom namazu, kako se obavlja, da bi sada preskakali, spominjat ćemo kako su ashabi oporučivali i vidjet ćete ko je kome klanjao dženaze. Ovaj oporučio da mu klanja ovaj, ovaj oporučio da mu klanja, Ebu Bekro oporučio da mu klanja ko, Ajša radijallahu anha oporučio da je klanja ko dženazu. Pa je pitanje gasula, ko je koga oporučio da ga gasula i tako dalje. Pa vidi da su ljudi uvijek birali one koji su najbliži sunnetu poslanika sa i koji su najbolje poznali propise da znači da učine, da učine takve takve stvari. Pa Enes ibn Malik oporučio samo usput da spomenemo da ga ogasuli ko? Muhammed ibn Sirin. Tabin. Koji je umro 110. hiđarske godine. A Enes ibn Malik je umro 93. A kada je umro Enes ibn Malik, ibn Sirin je bio u zatvoru, bio dužan i imao para da vrati druga. Muhammed ibn Sirin veliki jedan tabin. Ali on je propise kupanja čuo slu izravno od umu Atije. A umu Atije je bila ekspert za kupanje žena i općenito za kupanje poznavanje te propise. Pa je od nje učio kako se kupa mejt, pa je Ibnu, ovaj, e, pa je Enes Ibnu Maliko poručio da ga kupa ko? Mohamed Ibnu Sirin. A ovaj bio u zatvoru, pa je halifa ga pustio tada iz zatvora da okupa Enes Ibnu Maliko. Kaže, pa mu to nikada nije zaboravio. Dom mu zbog toga. Što ga je pustio da okupa Enes Ibnu Maliko. Da ima li veća čast za mu'mina da kupa ashaba poslanika, sa njegovog slugu koji ga je služio deset godina Ridvanu Allahi ta'ala alaihi međumajn. I vidjet ćemo tamo, onda ćemo spominjati ko je koga, pa da vidite kako se znači, vodili računa o ovoj, znači, o ovoj e, stvari, da, da, da budu ti propisi obavljeni na e, šarijetski, znači propisan način. Sedma stvar s kojom ćemo završiti, inša Allah, ovo poglavlje, <clears throat> jeste telkin. A telkin je pod posticaj izgo, da, da e, umirući izgovori riječi la ilaha illallah da samo to je postil. I to je lijepo da čovjek čini jer su to najbolje riječi koje u tom momentu može izgovoriti. Nema, općenito nema bolje riječi, ali posebno na smrtnoj postelji to su riječi koje su najvrijednije i koje su najbolje. <clears throat> Ebu Sejdel Hudri prenosi da je poslanik Salasalem rekao postičite vaše samrtnike na riječi la ilaha illallah. Ovu predaju bilježi ima muslim u svome sahihu. Mudrost izgora šahadeta na samrtnoj posteli možemo shvatiti iz drugog hadisa u kome je poslanik s.a.v. kaže kome budu zadnje riječi la ilaha illallah ući će u džennet. Kome budu zadnje riječi la ilaha illallah ući će u džennet. prilikom učenja telkina treba blagim i nježnim riječima da čovjeku koji je na samrtnoj postavi ili umirućem, treba govoriti da izgovori šehadet. Polahko. Znači da se kaže, ovaj, na izgovor šehadet kaže, ovaj, izgovori, reci la ilaha ila Allah, kaži la ilaha ila Allah. Pa ako bojiš se da bi čovjek mogao se razljutiti i da bi mogao poreći nešto, onda ti sjediš pored njega, ne mi ništa govori, samo kažeš la ilaha ila Allah, la ilaha ila Allah. Da on to čuje. Pa onda i onako u njemu ima nešto, on će, on će proraditi i mi ćemo vidjeti kasnije, spomenut ćemo jednu predaju da vidite kako je to kod onih koji su imali mana, kako je to kod njih ovaj rezultiralo, znači kako su rezultirale takve riječi. Ali nije ispravno samo ono što se kaže, treba samo govoriti la ilaha illallah, da on sluša. Pa ako kaže, možda čovjek, možda, to, možda je to psihičkoj depresiji i tako ne znam, pa mu trebaš kazi, ne, reci, reci, izgovori, izgovori, reci la ilaha, kaži, kaže riječ, nagovari ga, znači dok ne kaže, ne kažete te riječi.